indulgent or or lazy? Is it mindfulness to be a disciplinarian? Uh, seems more skillful to not pamper in that sense. Where some spiritual teachings say be very, very gentle and loving and. You uh, know, well, and if it's you know what is in fact well, Marshfield I, I'm not, or, I don't know. but sometimes you just find that that it's, it's better to. It's, it seems to me, but then I talk with others and they say, well, I'm totally wrong. คือในชีวิตของเขานะครับ พยายามจะใช้ชีวิตเป็นการสั่งสอนตัวเองด้วยและ ให้เป็นกุศลธรรม ทีนี้เรื่องคนอื่นก็บางอาจารย์ก็สอนให้ค่อยๆทำค่อยๆตักเตือนสอนสอนคนอื่นด้วยเมตตากรุณา แต่ว่าความรู้สึกของเขาบางครั้งบางคราวก็รู้สึกว่าไม่ควร จะคอยเท่าไรเพราะว่าบางคนก็ควรจะพูดแรงไปหรือว่าตรงไปตรงมา เพราะว่า ความรู้สึกเขาก็คิด นึกคิดอันนั้นจัดดีกว่ากัน ทีนี้ก็เขาก็เลยส่งแล้วก็บางคนก็ว่า อันนั้นไม่ถูกอันนั้นไม่ค่อยดีทีนี้เขาก็สงสัยว่าอันอันยังอันยังไรดีเนี่ยคนหูมันหัวกก็ต้องพูดแรงๆถ้าคนหูดีไปต้องพูดแรงก็ได้อันนั้น It is if people are real d e e p real deaf. their ears, they can't hear much. He says you have to speak very loudly to them. But the ones that have good ears and hear, you can speak very gently with them. people that are really thick and hard to penetrate to get to. He says you really have to whack them with, to wake them up so they'll live, open their eyes up. Same way with a person with uh, uh, bad ears that can't hear, you really have to yell and scream at them so that they can hear you. <coughs> ท่านต้องเอาหนึ่งท่านสักวันเอาท่านคนเดียวสักวันหนึ่งคือท่านรู้แล้วฉลาดแล้ว สอนคนอื่นก็คือประโยชน์ถ้าเรายังไม่ฉลาดรู้ไม่ได้ สอนคนอื่นบางทีเขาเขาไม่เชื่อแล้วก็กลัวเนี่ยเขาอีกเนี่ยมันตกนรกเหมือนไหมนะอย่ามาอย่ามาสอนฉันดิ เชื่อรอกเลย น้อยใจตกนรกอีกแล้ว นี่ ยังไม่เป็นพระพุทธเจ้า เราสอนเขาสักหน่อย สักเขาจะฟัง ให้ครับต้องให้ครับให้ครับเอาเรื่องของเราไปให้ดีเสียก่อน อย่าให้มันเสีย อย่าให้เราเสีย ถ้าได้ตั้งใจสอนความดีให้เขา เขาบอกว่า อย่ามาอย่ามาสอนฉันเลยใจเราก็สบายนะ The Buddha in his practice that he reflected within himself first before he thought about uh, teaching other beings, other people, and he took himself as, uh, you know, the the first one to, to know and to teach. And after he knew himself thoroughly, then and only then did he you know, begin to teach others, to help others. So we have to reflect. He says, if you go to teach others, and right away they, uh, you know, they protest and uh, argue with us, and uh, don't like uh, what we have to say to them, and then it upsets us as well. He said that you know, you're just as bad as they are, and you're not you know, obviously you're not ready to teach, so you have to reflect uh, within yourself and uh, train yourself, build yourself first. He said, and then you'll know, you know, when it is right and when it is wrong to talk to other people, see how much, you know, be sensitive and know how much they can take or they can't take, and then no matter what they say, that uh, you know you'll be, uh, you know, w- it won't upset you. that maybe now you go to say things to other people that maybe you get angry and and it upsets you, you know, that's not it. คนหนึ่งเป็นนักกรรมฐาน จะทำไงดีเนาะาะอยากจะได้บุญแล้วก็ไปช่วยเป็นหมอเขารักษาคนเป็นโรคประสาทรักษาไปจะเอาบุญกับเขาสงสารเป็นโรคประสาททำไปดีคนโรคประสาทมันสอนไม่รู้เรื่อง เดี๋ยวมันจะตบจะตีหมอเอานี่ว่าสารพัดอย่างใจก็ไม่สบายเลยโกรธให้เขาเปลี่ยนเขาอีกแล้ว กรณีปัญหามาถามแล้วว่า ทำไมตั้งใจจะไปสอนคนเป็นโรคประสาทมาจะาบุญกับเขาเมื่อเขาพูดให้เราคืนมาทำไมมันโกรธ มันเกลียดมันเป็นยังไง อย่างนี้ก็สอน ไปสอนคนที่ว่าม่จะฟังอะไร นี่ ที่นี่ก็มีอีกคนหนึ่งผู้หญิง ไปเล่นกับคนจะตาย ที่ไหนคนมันจะตาย ต้องไปเจ็บขี้เจ็บเยี่ยวมันคนเฒ่าคนแก่สงสารมันนึกว่าจะบุญทำไปทำไปก็ไม่เห็นอะไร คนเฒ่าคนแก่คนตายไปเจ็บขี้เจ็บเยี่ยวมันเรื่อยไปนานๆมาพอรังเกียจก็อยากจะทำอย่างนั้นไปด้วยนี่คือเขาคิดไม่ถูก คือที่ว่าไปดูคนเจ็บคนแก่นั่นแบบให้น้อมมาถึงเราเราก็ต้องเป็นอย่างนั้น นี่ เรื่องของพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ ความเกิดแก่เกิดตายท่านในเจนาเห็นแล้วเราน้อมมาเราเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนเขานั้นนะ เดี๋ยวนี้เราอายุเราเทายเรายังน้อยหนุ่มอยู่จะประมาทเลย ชิ้นยังไม่มีทำขึ้นทานไม่มีทำขึ้นคุณงามพอดีไม่มีเราทำขึ้น อย่างนี้มันเกิดมันก็เกิดประโยชน์สิอันนี้จะจะไปอาบุญก็คนจะตายนั่นแหละไปเก็บขี้มันเก็บที่มันเหม็นเนี่ยขี้คนแก่ๆเนี่ยเยี่ยว ก็เหม็นน้อยก็รังเกียจเหม็นได้อะไรหนีไป เนี่ย มันไปคิดอย่างนั้น มันเป็นคิดว่าให้คนแก่นั้นตายจะไปสวรรค์นิพพานเนี่ยเขาจะเอาบุญ ไอ้ความเป็นจริงก็ให้รู้ พระพุทธเจ้าท่านให้รู้ว่า ไอ้เราก็ต้องเป็นอย่างนั้น ความเป็นจริงก็เหมือนกันก็ที่ว่า ไปเผาศพกัน สมัยโบราณเราท่านบอกพ่อแม่เราบอกให้ ให้ไปเผาศพมันเกิดบุญเกิดกุศลร้ายเราก็ต้องมาคิดดูทีว่าไปเผาศพทำไมมันจะเกิดบุญเกิดกุศลร้าย เอาศพไปเผาแล้วเอาฟืนไปใส่แล้วกีดไปกีดใส่แล้วมันก็ไหม้มันจะได้บุญตรงไหน เก็บกันไม่ให้ไม่ให้เกดกรในสถานที่เ่านั้น เนี่ย ที่เรียกมันจะได้บุญจริงๆมันไม่ใช่อย่างนั้นเมื่อวานนี้ไอ้คนคนนี้เราก็พูดกันอยู่นะมาถึงวันนี้มันตายแล้วแหมมันน่าสงสารเนาะสังขารนี่ไม่แน่นอนเนาะต่อไปแล้วก็ต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอนเลยอย่างนี้ เมื่อคิดเช่นนี้มันก็ ใจวาเวหาที่พึ่ง อะไรยังไม่ฝึกหัดแล้วก็ฝึกหัดมันขึ้น อะไรยังไม่ดีแล้วก็จัดมันขึ้นมันได้บุญตรงนี้ มันก็สร้างคุณงามความดีตรงนี้ ไม่ใช่ว่าเอาคนไปเผาเอาฟืนใส่จุดแล้วมันได้บุญตาย ก็ได้บางเรามันไม่เก็บกลางบ้านเขาเก็บเรียบร้อยนี่มอยไงก็นี่อย่างนี้อันนั้นมันมันคิดขนาดนั้นมันจะได้อะไรไหม แต่มันก็ได้อยู่แต่มันไม่ถึงใจเรา ถ้าเราไปคิดว่าคนนั้นเมื่อวานเมื่อซืนนี้เราทำงานด้วยกันอยู่วันนี้ มันตายไปแต่แล้วนะเราจะไปมองดูคือคิดถึงนั้นเราเกิดความสุขสังเี้มนุษย์นี่มันเท่านั้นนะดูที่คนนั้นนั่นมันก็ยังเหลืออยู่ บ้านมันก็ยังอยู่ สมบัติมันก็ยังอยู่ อะไรมันก็ยังอยู่ ที่มันตายมันได้อะไรไป มันก็ไม่มีอะไร เราก็คงจะเป็นอย่างนั้นวันหนึ่งจะได้นึนได้เอาอารมณ์มาพิจารณานะ ควรพบกลับไป มันก็พยายามจะทำบาปทำกรรมทำความชั่วทั้งหลายจิตมันก็ลงสู่ความสงบฉะนั้นเนี่ยนี่มันได้ตรงนี้ไอ้บาปกรรมก็ไม่อยากจะทำไอ้นี่มันจิดไม่อยากจะทำ เพราะว่าทำอะไรทำดีมันดี ทำชั่วมันไม่ชั่ว มันเป็นหลักใหญ่ของเราอยู่แล้วถ้าเราไปทำความดีมันก็จะไม่ดี ถ้าเราเห็นความชั่วเราไปทำความชั่ว มันต้องได้ความชั่วแน่นอน มันฝังกันไปในใจของเราเสมอ ไอ้ความชั่วเราก็ไม่อยากจะทำมันเพราะมันเป็นนี้เมื่อมันเป็นเช่นนี้มันก็เปลี่ยนความรู้สึกขึ้นมามันก็ตรวจดูกายวาจาจิตมันเข้าสู่ธรรมะ ถ้าเราเห็นเป็นนั้นนึกนึกไปถึงคนนั้นบางทีเรามันอยากอะไรหลายๆคนคนนั้นเป็นยังไงบราเก็เอนนั้นนะก็เทอนนั้นเนี่ยเนี่ยมันเป็นพยานของเราก็เป็นเห็นเราวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นสู่ความสงบเร็วเข้าอย่างนั้นนะอันนี้จะไปเอาบุญแต่คนเป็นโรคประสาทนั่นโมโหมาบางคนด่าบางคนว่านี่ที่ว่าที่นี่เขาว่า ไปตรวจที่เขาไม่ได้ไปปิดบ้านนะครับเนี่ยไม่ได้บุญอะไรนี่ไเนี่ยเป็นอุปสรรคไปด้วยกันงนั้นมันจะมีอะไรเนี่ยมันไปคิดกันอย่างนั้นไปคิดกันอย่างนั้น มันไมาค้นถึงที่ของมันคนป่วยคนแก่คนเสียนคนมีตาก็ถูกดูแต่ว่าไปเห็นแต่คนนั่นแก่เราไม่แก่มันจะได้อะไรมันโยม ถ้าเห็นว่าเราก็แก่อย่างนั้นเรากินเหล้าอย่างก็ไปอยู่เท่านั้น ถ้าไปเห็นแต่คนนั้นตายคนนั้นแก่คนนั้นเรากินเหล้าไปเรื่อยพะเราเห็นตายในเราเห็นแก่ในเราไอ้ความชั่วเราทำแล้วก็หยุดไม่ได้เพราะไม่เห็นเราแก่เห็นเราตายเห็นแต่คนนั้นมันตาย เราไม่เป็นอะไรหรอกมันจะเกิดประโยชน์อะไรตรงนั้นเนี่ยประโยชน์มันเกิดตรงนั้นอื มัยตุวันนี้พูดถึงการเผาศพเหมือนกันต้องทำสะสวยอย่างนี้ จนคนที่ไปในงานศพนั้นไม่สะดเลย มีแต่สี มีแต่แสงปกปิดวัดถึงนั้นเนี่ยไปดูกันแหมเอาดนตรีมาเล่นกันสนุกสนานเลย ให้ไปเห็นคนตายเลยยิ่งให้ให้หลงอีกทับกันไปจะเห็นอะไร ได้บุญตรงไหนเนี่ยไปสนุกไปหากันอีก กบเกือนธรรมะทิ่จที่ให้เกิดความสรุปทั้งเวนเราก็ไม่มีอะไรโศกอื่นตายก็ไปอีกก็ไม่ทำอย่างเก่านั่นแหละ ทำไปเรื่อยๆเรื่องโศพนั้นก็ทำอย่างนั้นโศกนี้ก็ไม่เห็นคนตายเมื่อถึงเราตายเขาก็ทำอย่างนั้นเหมือนกันเลยหมดราคานี่ราคานี่ถ้าทำแล้วจะสมมาพิจารณาเรื่องของเรา ท่าเห็นชัดเจนว่าเราพันโยนี่นะถ้าอย่างนี้คิดว่าพรุ่งนี้เขาจะเอาไปประหารนี่ อย่างนี้นะ พรุ่งนี้อีกเจ็ดวันเขาจะไปประหารอย่างนี้ เอาสินอนได้ไหม นี่ มันต้องหาที่พึ่งมันต้องหาอะไรต่ออะไรทั้งนั้นเนี่ยเช่นว่า มีคนถึงเขาเคยทายมาถึงร้อยคนพันคนน่ว่าถ้าทายวันเท่านั้นตายก็ตายแน่นอนอีกวันที่ห้าวันตายบวชแน่นอนไม่มีอยู่เลยนไหมันเห็นตายมีใครเป็นที่พึ่งเรานี่มีแต่เราเป็นที่พึ่งของเราเนี่ยว่าพากรโรก็พึ่งไม่ได้แล้วเราจะตาย นั่งก็พึ่งไม่ได้แล้วบวชนั่งภาวนาพึ่งเเคยเคยพูดอย่างนั้นคือที่แคลิฟอร์เนียองค์การ เองทำงานกับคนได้เขาว่าสมมติว่าพรุ่งนี้อีกี่ชั่วโมงรับได้แน่นอนจะทำอย่างไรนี่เหลือแต่วันเดียวบางคนว่าจะฟังดนตรีเต้นรำบางคนว่าไปนอนกับเมียเอาอย่างไรเห็นไหมบางคนบางคนก็ร้องไห้เลยมันไม่เห็นธรรมะมันเป็นอย่างนั้นเลยยินไหมล่ะเราพูดไปเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ เนี่ยไม่เห็นธรรมะ มันไม่เห็นธรรมะ ต้องให้เห็นธรรมะอย่างไรบางคนก็อีกเจ็ดวันก็มันจะตายแล้วเอาหาอาหารมนกินนี่มันเจ็บที่มันนะ กินมันทั้งกลางวันกลางคืนแล้วนะเอ้าสนุกสนานนี่ก็ไปทำอย่างนั้น เนี่ย คือไม่รู้จักทางของเราถ้าเราพูดอย่างนี้ขาทำไปเลย คือมันแก้ในเ่องทางที่ถูกต้องของธรรมะก็ไปกันฉะนั้นพระพุทธเจ้าจะได้สอนเนี่ยใน้ความเกิดความแก่ความเจ็บ ความตายการพิจารณาชาวะมานตงนี่เป็นทำอายุไม่ได้แก่็ไม่อยากจะแก่แก่อายุหกสิบเจ็ดสิบเรื่องใส่กางเกงขาสั้นๆนั่ง

รูปมะเร็งแก่ได้กำลังคดว่ากันอยู่ถ้าไปบอกว่าเป็นรูปมะเร็งเนี่ย ก็ตอตายแล้วคนนั้นไม่ตายก็ต้องตายถ้าคนคว้าเห็นรูปมะเร็งในในในบุคคลหนึ่งก็ต้องว่า ตรงนี้ไปบอกคนอื่นอย่าอย่าอย่าไปพูดในคนนั้นเลยเป็นโรคมะเร็งนะกลัวจะเสียใจ ันจะมาเลยบอกว่ามันอาจจะขอเขาทด้นั้นนะเรา มัน มัน มันเป็นหมอก็จริงหรอกนะมันไม่ใช่ตำหนินะ มันเป็นเรื่องที่จะค้นหา แต่ว่าหมอใหญ่จริงๆคือพระพุทธเจ้า เราทำไมไม่ยิ่ใจกันมมากมาย พระพุทธเจ้าท่านว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตาย อันนี้มันยิ่ง กว่าโรคอะไรเป็นโรค ตายป็นโรคมะเร็งก็ต้องตายนี่มันเป็นพืชอยู่แล้วท่าในพิจารณาถึงความตาย โรคมะเร็งก็กลัวตาย โรคอื่นมันก็มาตายในแง่ของความตายเที่พระพุทธเจ้าจะรู้หมดแล้ว ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายมันแน่นอนเลยคือเราทำไมไม่พิจารณากัน เราทำไมไม่ค้นกัน แต่ค้นที่เรื่องอื่นนั่นนะเรื่องมันจะแก้มันไม่ได้ ทศได้ฟังว่าอันนี้จังทุกขังอนัตตาเทศได้ฟังจนกว่าจะหนังสือมันจะหมดปละแต่ว่าใครไม่เห็น ที่ต้องไปแก้โรกแก้ความจริงมันถ้าว่าแก้ไม่ได้ตายตายก็ร้องไห้กัน อยู่อย่างนั้นทำไมไม่พิจารณามันเห็นความจริงจริงจริงกัน จะไปร้องไห้มันทำไม นี่เดี๋ยวว่าพุทธบริษัทเราจะขาดอยู่แง่นี้ ไม่ควรจะร้องไห้แต่เรายอมรับว่าคนเกิดมามันจะต้องตายจะต้องพัดต้องพัดเห็นในธรรมะจริงๆ แล้ว อย่างเนี้ยเห็นคนแก่หรือคนตายเนี่ยก็ต้องยิ้มว่ามันเป็นอย่างนั้นเองของมันเนี่ย ทำไมมันไม่เห็นอย่างนั้นน่ะตายทุกรายร้องไห้ทุกรายอันตมาเคยไปว่าให้ ญาติโยมเราเนี่ยมันเป็นพุทธบริษัทที่ไม่สมบูรณ์ต้องเห็นชัดเข้าไปมันต้องมาให้มีทุกข์ มาโรคอะไรก็ต้องรักษาเหมือนเธอ เป็นหมอก็เหมือนกันเป็นหมอ หมอหรือโรคทั้งหลายนี่ อย่าไปพึ่งอะว่า ให้หมอดิหมอจะพึ่งไปรับรองเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ยากันตาย ไม่ใช่หมอกันตายนะนี่ให้เข้าใจอย่างนั้นฉะนั้นเมื่อญาติโยมทุกคนทั้งหลายถ้าป่วยกัโรงพยาบาลอย่างนี้ก็ให้ตั้งใจให้มันมีธรรมะ ตั้งใจยังไงมีธรรมะ หายก็เอาตายก็เอา ก็หมดแค่นั้น เนี่ยจะมีอะไรไหมตายก็ช่างมันเอาท่างนั้นหายก็เอาไปหายก็เอามันก็หมดแล้วมันจะมีอะไรไหมนี่อันนี้ของตายไม่เอาแล้วร้องไห้ทำยัางนั้นเหมนจะถูกไหมแต่มันไม่เห็นตามความเป็นจริงของมันนี่นะตรงนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดแล้ว เอาไปพิจารณาดูสิ นี่มันเป็นความจริงอย่างนั้นฉะนั้นมันจึงเป็นพุทธบริษัทที่ยังไม่สมบูรณ์ตามธรรมะ ในพ้นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายหลักอันนี้ มันมีมาแล้วแต่ไม่ต้องไปพิจารณาคือคือคือไม่อยากจะฟังนะไม่อยากจะฟังนะอาจจะมาเถอามหหมอทุกคนบอกเยอะถ้าอาจจะมาป่วยว่าน้องพ่อนี่ตายแล้วมาดีๆจะได้ตั้งใจตายดี สบายเนี่ยไม่หายก็ดีแล้วหายหายก็ดีไม่หายก็ดีทั้งนั้นเนี่ยมันทั้งสองอย่างเนี่ย นี่รับรองว่าไม่มีเรื่องเสียหายเนี่ย นะ อันนี้เราเอาจะเป็น ไม่เอาตาย ไม่หายไม่เอาร้องไห้ตอนนั้นจะเห็นธรรมะอย่างไรแล้วอืมอ้าวดูที่นี่มันเป็นความจริงจริงๆซะแล้วนะ อันนี้พุทธบริษัทเราฟังธรรมกัน ทุกวัน ทุกวันน้องให้เห็นอะไรมาเสียอดายใจอยู่ไม่หุดอย่างนี้ อันนี้น่าสำคัญนะ ระวังนะครูสอนกรรมฐานครูสอนกรรมฐานนี่สำคัญ อันนี้มันบกพร่องมาก ที่สุดนะก็มันเป็นเรื่องของธรรมดาอย่างนั้นไม่ใช่เราไปฆ่ามันนะมันก็ต้องเป็นอย่างนั้น เมื่อโรคเกิด มาสมมติว่าโรคมะเร็งมะเร็งก็มะเร็งดิมะเร็งก็ตายไม่มะเร็งก็ตายมันถึงที่สุดมาแล้วก็สบายไปเราก็ชนะตท่นั้นแล้วใช่ไหม นั่งอยู่เราก็ชนะเดินไปเราก็ชนะอยู่ฉะนั้น เนี่ย ก็ไม่มีอะไรนะในเรายอมรับเลยว่ามันเป็นอย่างนั้น นี่มันมันจริงแล้วนี่ นี่ก็เห็นสัจธรรมไม่มีอะไรนะเรื่องมันเป็นอย่างนั้น ก็เห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันเป็นอย่างนั้นไม่เห็นว่ามันเป็นอย่างนั้น มันก็แย่งกันขันทุกเกิดขึ้นจริงๆช่ไมถ้าเราเป็นไข้เราเป็นอะไรก็ตรวจมีโรคมะเร็งน้องพอจะดีใจน้องมะเร็งน้องมะเร็งไอ้คนที่เป็นมะเร็งเนี่ยตายเหมือนกันแต่ไปทีหลังกันนะมันจริงอย่างนั้น มันเห็นอย่างนั้น อย่างนั้นผู้ปฏิบัติจึงไม่มีทุกข์ไม่มีทุกข์อ่ะไม่มีทุกข์มันมันจะเป็นอย่างไงถึงคามันจะมาให้อันนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญแต่ว่าคนเราถ้าถ้าถ้าป่วยมาแล้วจะไปพูด แต่ก่อนวัดทมบโรณเข้ามามันถูกไข่มันจะเบียกันตายจะมาไปถามเลยนี่ กินแรงแม่งแรงแรงตายจะเผาให้หรอกนี่ยนี่ เอาดิ มันไม่มีทางไปเลยนี่แล้วมันก็แต่มันก็ไม่เคยตายสักคนนะบอกเหตุตายมันก็ไม่เคยตายสักคน บางคนไปร้องไห้กับมันจะมันตายเอาตายเอาหรือมันเป็นอย่างนี้ มันไม่แน่นอนหรอกนะเนี่ย อย่างนั้นเราก็ต้องมีความกล้าหาญอย่างนี้ มีความรู้สึกอย่างนี้การปฏิบัติของเรา อย่างยิ่งคนนั้นไปปฏิบัติคนแก่คนเะตายไปให้สติว่าคนเะตายคนจะตายะได้อะไรนอกจากเรานะเราไปดีนาดังนั้นเนี่ยคนนี้ถ้าป่วยมาแล้วก็เจ็บไข้มันไปพูดอันตรายมันจะตายมันจะเหม็นเลยจะไปพูดไปโวยจะไปดี แต่มาพูดเลยตายซะกินตายจะตายแต่พูดความจริงยังไงฟังคนก็ไม่อยากจะฟังนะไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงมันไม่ยอมรับคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะที่เป็นอย่างนี้แต่มันมันแปลกนะแต่มาถ้าป่วยแต่มันไม่อยู่เฉยๆหรอกมันมีธรรมะหลายอย่าง คนมานั่งฟังเทศเนี่ยคนมามามันมาดูนะฟัง มันมันมันมันมีมากตามมันป่วยลงไปมันมีมาก มันส่งส่งส่งมาเทศให้คนนั่งฟัง อืมให้เขารู้จักเห็นผมป่วยนะวะผมจะตายนะระวังผู้ที่ยังเป็นป่วยเดี๋ยวตายไปนระวังที่เราคิดไปถึงที่สุดมันเนี่ยเรายอมรับว่าเรายอมรับในปัญหาม นี่เราก็ไม่ยอมรับถึงตายเอาเข้าลงก็ยังไปทำอะไรที่สวยงามๆบกมกิไปคนอี่นะ ไอ้คนที่ไปก็ยังเอาเล่าไอ้กินเมามอม ไม่รู้จักเกิดจะตายอยู่แล้วเลยเป็นบ้าไปด้วยกันทั้งหมดเลยไอ้ความเป็นจริงมันทำไม่ค่อยถูกแหละตามความทำตามเรานิยมแต่ว่าพระสอนอย่างนั้นมันจริง อนความจริงคนไม่ชอบคือไม่รับความจริง ถ้ารับความจริงแท้ๆว่าเรายังมีชีวิตอยู่นี่มันก็มีความจริงคนทีนรวยๆนี่ไม่อยากไปมันของตายเสีได้บ้านเสีได้ช่องเสีได้ทไม่อยากนะ พอถึงว่าจะไม่ไหวแล้วร้องไห้แล้ว เนี่ยมันเป็นแต่อย่างนี้ นั่นเขาเรียกว่าคนจนอะไรแล้วที่จะต้องทำเราทำเสร็จ็บ้เรามีชีวิตยางไรอย่างนั้นพระพุทธเจ้าสอนยังสอนให้ ให้รู้จักทุกข์ให้รู้จักเหตุของมันได้ให้ยอมรับ เป็นอย่างนั้นมันแค่ไม่พูดอย่างนั้นฉะนั้นเท่ว่าทำไมพระพุทธเจ้าเป็นสอนไอ้ความเกิดความแก่ความเจ็บความตาย เมื่อพิจารณาดูมันมันมัน อันนี้มันเป็นมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่มนุษย์จะต้องยกพิจารณาเช่นเราทุกคนนี่เนี่ยมันจะตายมันร้องไห้มาตายมันเกิดมาจาก มันเกิดมาจากความเกิดใช่ไหมเราทุกคน ถ้ามันเกิดมันทำกันหัวร้องสบายใจ เมื่อมันตายมันร้องไห้ อันนี้มันเกิดมานะนี่ทุกผลมันจึงมาตายถ้าหาถ้าจะร้องไห้จริงแต่มาว่ามันเกิดมาร้องไห้เลยมาอีกแล้วตายอีกแล้ว ร้องไห้เลยดีกว่า นะใครมานเปจริงๆต้องเป็นอย่างนั้นอันนี้ไปร้องไห้เอาเมื่อวันตายนัเนีหยตายมันมาจากมันมาจากความเกิดนี่นะ ฉะนั้นจะให้ร้องให้จริงเสือมาร้องให้เลยตายแล้ววรปัญโยตายแล้วเกือมาอีก็ตายดีกว่าถูกดีกว่ามันตัดเหตุมันเนี่ยใช่ไหมล่ะ ดูที่ฉะนั้น เราถึงว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะท่านเป็นหมออย่างเลิศ อย่างประเสริฐ ทำไมไม่ถึงจุดอยู่ไม่เป็นจุดเป็นยาในเวลานี้ข้อกฎคนมายกขึ้นมาพิจารณามันจะมีทุกข์ถ้ายกมาพิจารณามันไม่ให้มันมีทุกข์เราเห็นท่านเองถ้าปฏิบัติของท่านท่านเลยมีทุกข์ไม่มีทุกข์เราก็ัดเห็นชัดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว มันก็เป็นอย่างนั้นอยู่จริงๆมันเป็นความจริงแล้วม่นมีความจริงจะไปทำอะไรอยู่จะไปแก้ตรงไหนมันจริงก็ให้มันจริงลงไปเป็นสัจธรรม ก่อนจะไปกับบอกนะของในโลกใครอยากได้ก็เอาไปเรื่อเราพอแล้วเราไม่เอาเลิกนี่เราเรียนกรรมฐาน สอนกรรมฐานศึกษากรรมฐานเพื่อให้รู้เข้าไปตรงนี้เนี่ยมันชัดเจนต่อไป So after all that, he just said, <clears throat> he says there's no, no need to listen a lot or not to listen a lot, but just to practice a lot, and then you'll see clearly for yourself. If you listen a lot, you know, practice, it can be complicated and confusing. ไม่ได้ก็ช่างคนที่ทำมาแล้ว จะไปตรงไหนนะอย่างเพราะความคิดของเราเนี่ยอย่าไปหลงในความคิดของเราในความคิดอย่างนู้นนั่นงนันจะเป็นอะไรต่อไปนั่นจะตงังวังรวมเหมือนกับเราสร้างบ้านหลังหนึ่ง สร้างเสร็จแล้วอย่างนี้ มันเสร็จแต่การสร้างบ้านเท่านั้นแต่เราต้องต้องอยู่ในบ้านต่อไป จะต้องทำความสะอาดบ้านตลอดเวลานะไม่ใช่มาสร้างบ้านเสร็จแล้วเราสบายแล้ว ไม่ใช่อย่างนั้น จะต้องรักษาความสะอาดในบ้านของเราต่อไปเรื่อยๆอย่างนั้น คือเราเราทำทำสมาธิทำแล้วก็นึกว่าเราทำสมาธิแล้ว บัดนี้เราหยุดแล้ว ไม่ใช่อย่างนั้น เราจะต้องมีสติรู้อารมณ์ที่จะมาทำลายสมาธิของเราให้วุ่นวายให้รู้จักการเดินเดินนั่งนอนให้มีสติควบคุมจมอกเรื่อยอย่างนั้นไม่ใช่ว่าสร้างบ้านเนี่ยเสร็จนอนสบายไม่ใช่นะเนี่ยบ้านมันไม่สะอาดจะทำไงต้องเช็ดต้องถูต้องกวาดอะไรต่าง ๆ เนี่ยทำสมาธิเหมือนกันการกระทำสมาธิมันไม่ยากหรอก แต่ว่าการรักษาสมาธิต่อไปมันยาก การสร้างบ้านก็ไม่ยากสร้างบ้านหลังหนึ่งไม่กี่ปีมันก็แล้วสร้างมาแล้วมันต้องรักษาความสะอาดไปหลายปีจนกว่าบ้านมันจะพัง เมื่อเราอยู่ไปเท่าไรต้องรักษาความสะอาดบ้านไปเท่านั้น อันนี้เป็นธรรมดา After doing uh, practicing uh, concentration, samadhi, uh, meditation, that uh, when we uh, finish our meditation, that we have to continue our practice to be continue continue to be aware and mindful of all of the impressions, the mental impressions, and the things that come into contact with the mind. We have to note that. We have to observe it. We have to investigate it, and continue our practice in this way in all postures, whether we're sitting, whether we're standing, whether we're walking, or whether we're lying down and this is very important, just like building a home, building a house. How once we've built the house, then of course uh, that's not the end of it. After we've built our house, then we have to look after it. We have to polish it. We have to scrub it. And we have to keep it clean. And we don't build the house and then just you crash out and have a good time and forget about it. Uh, it's not the way it is. And the same in the samadhi practice. We sit to concentrate and make our minds peaceful. But then after that, then we have to take care of that. We have to look after it, and we have to do that continuously, constantly, uh, in all postures and and uh, at all times. And uh, so he said it's not difficult. It's like it's not all that difficult to build a house. It may take you a year, even a few years. Uh, but then the difficulty is, comes in when you start looking after and taking care of it. That takes some effort and some mindfulness. And the same to come and sit and quiet your mind down is not all that difficult. But then after you've gained it, uh, a bit of uh, uh, concentration and uh, uh, tranquility, then to take that into all aspects of living, to make everything that you do into a form of samadhi, to be concentrated and to know, to be mindful, to be aware of, of whatever you're doing. อารมณ์ทุกอย่าง ื่อเราออกจากสมาธิอย่างนี้ เราจะอยู่ในบ้านนอกบ้านจะไปที่ไหนก็ตามเถอะ จะไปอุจจาระไปปัสสาวะ อะไรที่ไหนก็ตาม อืม มันจะรู้จักอารมณ์ อารมณ์ทั้งหลายที่มันรู้ขึ้นที่จิตให้น้อมก็มาไว้ที่จิตพูด พูดกับจิตเจ้าของเรื่อยๆไป ศึกษาเรื่อยๆไป คือศึกษาธรรมะอยู่ที่จิตของเรา so after we've practiced uh, samadhi sitting in samadhi that no matter where we go or what we do if we're in our house out of our house whether we're answering the calls of nature stooling and urinating whatever it is that we're constantly reflecting investigating the conditions, the states of our minds uh, in all postures and everything that uh, we do, and until we develop a feeling that uh, we're continuously talking with ourselves, reflecting and talking within ourselves with all of these conditions and states of mind that are continuously arising and passing away within ourselves. การพูด การพูดกับจิตของเรานั่นแหละ คือการศึกษาความจริง หาความเท็จจริงอยู่ที่ในจิตของเจ้าของนั้นเพื่อให้มันรู้ที่จิต ให้จิตมันรู้อารมณ์ให้มันฉลาด เมื่ออะไรที่มันรู้แล้วก็รู้ไปที่อะไรมันไม่รู้แล้วก็วางมัน อืมแล้วก็ทำจิตไว้ในจิตของเจ้าของว่า อารมณ์ทั้งหลายเนี่ย ที่มันเกิดมาในจิตของเราเนี่ย มาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายมารวมอยู่ที่จิตนี้ จะดีก็ตามจะชั่วก็ตามจะเป็นสุขเป็นทุกข์ก็ตามนั้น อารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้ สักว่าแต่มามันเป็นของไม่เที่ยงเท่านั้น อย่าไปยึดมันถือมันมันเลย that uh, this talking within ourselves and talking to ourselves that this is called the study uh, of the truth the truth that lies within each and every one of us. And reflecting and watching uh, all of these conditions uh, of our minds and all the things that come in contact with all of our senses, with the eyes, with the ear, with the nose, with the tongue, with the body, and the mental sensation, that all of these things are things that we're to study and to investigate uh, until we know them thoroughly. <clears throat> and then we can uh, put them all into at one category of uncertainty of a Nietzsche that they're that they're always changing and that whether we know them or that we don't know them. If we know them, that's fine. We know them. We note that we know them, and then we let that go. If we don't know them, we note that we note that that we don't know them, and we let that go as well. And that we're not all that concerned. We just let things arise and pass away uh, according to cause and effect and to their uh, natural conditions as they uh, will arise and pass away. And continuously reflecting and uh, investigating and looking within ourselves in this way. And uh, this is what he calls the study of the truth, the truth within each and every one of us. การปฏิบัติแนวนี้ให้ชื่อว่าการปฏิบัติธรรมะการปฏิบัติธรรมะนี้ให้เกิด ด้วยความสงบด้วยแล้วก็ให้เกิดปัญญาด้วยพร้อมกันไปทีเดียว ถ้าเราไปแยกว่าปฏิบัติสมถกรรมฐานปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอย่างนี้มันฟังยากไอ้ความเป็นจริงนั่นก็ปฏิบัติธรรมะอันนี้มันจะเกิดความสงบเองมัน The practicing uh, of the Dhamma, uh, when we talk about the true practice of the Dhamma, that uh, this means that uh, quietude and peace of mind uh, and wisdom will manifest and will appear uh, simultaneously and uh, if we listen and say, well, this is the samatha meditation or this is the vipassana meditation, that that's rather confusing and difficult to listen to, and it makes us confused and not really sure. But to understand that these develop together, that uh, the practice of, of the Dhamma is making the mind quiet and peaceful so that it can clearly see, in accordance with truth and reality, the true nature of things, and that's wisdom, that's knowing things in their true nature, and so that these develop together. ความเป็นจริงอะเรื่องที่ความวุ่นวายทั้งหลายนั้น ซึ่งมันเกิดในจิตของมนุษย์นั้นคืออไปรับเอาเรื่องมาจากอายตนะคือหูมันก็นำเสียงเข้ามา อืม จมูกมันก็นำกลิ่นกลิ่นเข้ามา รีบมันก็นำรสเข้ามา ร่างกายก็นำโผฏฐะเข้ามา อารมณ์บังเกิดทางจิตก็นำเข้ามาที่จิตของเจ้าของนั้น อืมจิตมารับรู้ว่าเป็นของของตัวทั้งนั้น ไม่ปล่อยวางไอ้ความเป็นจริงหูมันนำมาก็ให้หูเชีย จมูกมันตามมาก็ให้จมูกเชีย ริ้นที่มันตามมาก็ให้ริ้นมันเอาไปเสีย จมูกมันตามกลิ่นมาก็ให้จมูกมันเอาไปเสียริ้นมันเอารสมาก็ทิ้งให้ริ้นมันเสีย ร่างกายมันเอาปุถะปะมาก็ทิ้งให้ร่างกายเสียทำอารมณ์ที่มันเกิดกับจิตก็ทิ้งให้มันเสียเท่านั้นแหละก็เอาของของเขามาทำมันก็เกิดยุ่งเท่านั้นเรียกว่าการปล่อยวาง In this practice uh, that uh, chaos, agitation, irritation, and confusion in the mind is caused through all of the senses. Uh, that uh, when the eye contacts an object, uh, that we bring it inside and uh, we cling to it, we grasp to it, and we uh, let it uh, agitate us. The same with sounds of the ear, smells with the nose, tastes with the tongue, bodily sensations, and mental impressions. That all of these things that what we do is when they when they arise and we can come into contact with these things is we grasp and cling and we uh, make something out of them. Uh, we spice them and season them and make something out of them. But uh, if we're practicing correctly, or the, the proper practice is to when things contact uh, the eye, for example, that we just give it to the eye and we don't bring it inside. We just note that that's an object, that that's a sensation, and it's just that much. The same with the sound, that we let the ear take care of that and the same with the, with the smells and the tastes and the bodily impressions and the mental impressions. And this is what we call letting go, freeing ourselves, and not attaching to all of our sense bases.อารมณ์ทั้งหลายให้เรากำหนดรู้มันเชื่อว่า <coughs> อันนี้สักว่าแต่เป็นอารมณ์ สุขก็สักว่าสุข ทุกข์ก็สักว่าทุกข์เท่านั้น ไม่มีอะไร เป็นอารมณ์เท่านั้น เรารู้จักอารมณ์เช่นนี้เราก็ปล่อยซึ่งอารมณ์มันนั้น ปล่อยอารมณ์มันด้วยปัญญาไม่ใช่ปล่อยอารมณ์ด้วยความโง่ ปล่อยอารมณ์ด้วยปัญญา ที่ว่าปล่อยอารมณ์นั้น ไม่ใช่ว่ารังเกียจอารมณ์ให้รู้อารมณ์ไม่ใช่ว่ารังเกียจอารมณ์ไม่ใช่ว่าลำคาญกับอารมณ์นั้น อารมณ์มันก็เป็นอารมณ์จิตมันก็เป็นจิตรู้เท่านั้นแหละ มันก็ In meditating, when we're meditating and reflecting on all of the conditions of mind, that whether it be a happy condition uh, of mind or a painful condition, uh, pleasant or uh, pleasant or painful, that we know that in in the pleasant in the happiness that there is just that much, there is just the happiness, and that in unhappiness, that in suffering and in pain, there's just that pain, that suffering, that unhappiness. And to note it in this way, to note that these are uh, conditions of mind, that they're passing moods, passing phenomena, to note it in this way. And this is uh, using our wisdom to see things in accordance with truth and reality, uh, that they arise and as they pass away, and that we leave those conditions of mind uh, as one thing, and that uh, we affirm to establish our hearts uh, to note that and uh, distinguish that the, the passing phenomena and change, and there's just uh, just that much and nothing more. ให้รู้อารมณ์ทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นมานั้นไม่ต้องสงสัยอารมณ์ อย่าไปสงสัยอารมณ์จะเป็นอารมณ์ที่ชอบใจก็อย่าสงสัย จะเป็นอารมณ์ที่ไม่ชอบใจก็ไม่ต้องสงสัยมันทั้งนั้นไม่ต้องสงสัย ไม่ต้องสงสัยอารมณ์ ทำไมถึงไม่ต้องสงสัยอารมณ์เพราะว่าอารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้ ก็ร่วนแต่ว่ามันเป็นของไม่เที่ยงถ้าของไม่เที่ยง ไปยึดมันก็เป็นทุกข์ทำไมมันถึงเป็นทุกข์เพราะอันนั้นไม่ใช่ตัวใช่ตน ไม่ใช่เราใช่เขาสักว่าแต่เป็นอารมณ์เท่านั้น And all of these states of mind that come and that go, uh, that we can uh, not, there's no need to have Uh, doubts about them and uh, to uh, cause ourselves a lot of doubts and, and indulge in, in that state of mind that to know that all of these things that we can classify and put them all into one category, and that's that they're uh, anicca, that they're changing, that they're changing phenomena, that they're, they're arising and that they're passing away. And uh, uh, why can't shouldn't we have doubts about these things? Because uh, we can see for ourselves that they are changing phenomena, that, that they arise and that they pass away, and uh, that they're all uncertain. And when these things are uncertain, uh, we can investigate and see for ourselves that they have no foundation and uh, reason that a way that we can call them a self, an ego, uh, something that is me or mine, uh, that they're anatta. And uh, when we reflect and investigate in this way, we can see and know for ourselves uh, the, the, nature of, of all of these conditions and states of mind. ไม่มีปัญหาข้อข้องใจไหมในการกระทำจิตวันนี้ mm-hmm. In regards to the practice and things that he's brought up today, do any of you have anything you would like to add? <laughs> I wonder how uh, music, even listening to spiritual type music, can be a distraction to the mind, or if, if it can be h e l p u l การฟังเสียงของร้องเพลงหรือว่าดนตรีแม้แต่เป็นแบบของศาสนาต่างๆที่เขาทำจะเป็นเหตุให้เป็นมาลำคาญจิตใจของเราอย่างไรนะครับ ถ้าเรารู้ตามความเป็นจริงมันแล้วก็ไม่มีเสียงอะไรจะมาลำคาญกับเราเลย ไม่มีไม่มีเสียงอะไรจะมาลำคาญเลย ไม่มีอะไรจะลำคาญในโลกนี้ใครจะร้องรำทำเพลงอยู่ที่ไหนก็ช่างเขาแต่มันเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราไม่มีอะไรจะมาลำคาญนะ That if we see in accordance with truth and reality, they nature of sound, of music, and all things for that matter, that uh, there's nothing uh, to distract us, to annoy us, to come and distract and annoy us. เออทำไมถึงพูดอย่างนั้นจะอุปมาให้ฟัง อ่า เนี่ยน้ำขวดเดียวกันเนี่ย น้ำท่านี่ ก็ใส่ในขวดเดียวกันนี้น้ำมันก็ใส่ในขวดเดียวกัน เนี้ยมันคนละครึ่ง อยู่กับกันได้ ไม่ลำคาญน้ำมันก็อยู่กับน้ำท่าก็ได้น้ำท่าอยู่กับน้ำมันก็ได้ ไม่แย่งกัน แต่ว่ามันไม่ปนกัน มันไม่ซึมซาบต่อหากัน อันนี้ก็อมันกันฉันนั้น เมื่อมีจิตอันปล่อยวางแล้วเสียงมันก็เป็นเสียง กลิ่นมันก็เป็นกลิ่นมันในคนใดที่ ไม่ลำคาญ อยู่บ้านเดียวกันก็ได้ น้ำมัน น้ำท่าใส่ในขวดเดียวก็ได้ แต่ว่ามันไม่แทรกซึมเข้ากันอย่างนั้น จิตของเราไม่รำคาญอย่างนั้นไม่บุญวาย อย่างนั้นเขาก็ที่เขาถามเพราะเขาชอบอันนั้นเขาชอบดนตรีเาอยากจะฟังมันมันเด็ดแล้วครับไม่เอาไม่ใช่ว่าคงภายนอกมันกูมนเด็ดเขาเอาไว้ในบ้านเขับชอบฟังตลอดวันใช่มันเด็ดแล้วเขาไม่คือเขาไม่อยากจะปล่อยวางอยากจะปฏิบัติแล้วก็ฟังด้วยไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้ทำไมมันจะให้มันฟุ้งซ่านทำไมมันจะ าตัวการปฏิบัติ มันสุขทำไมไปให้ไปติดสุขหรือ เราปฏิบัติเอาสุขหรือเอาทุกข์ไหมเราเอาสิ่งที่เราชอบใจหรือเปล่า เนี่ยอารมณ์ตีเราชอบใจเราก็ทำอารมณ์ตีมันก็ใจสบายมันก็ติดสุขอยู่นั่นแหละ มันเป็นการมันสุขันิการนิโยโคหรือไม่เราต้องคิดไปนั่นดิอันนี้มันเรื่องกิเลสของเราเราก็ชอบอย่างนั้นจะทำไงบางคนก็ว่าฟัง มันพูดบางคนบางคนใช่ใช่มันคนมีปัญญา ไอ้คนที่มีปัญญาเนี่ยเขาจะมาด่ามันก็มีปัญญาหรอกเขาจะไม่ร้องเพลงให้ฟังมันก็มีปัญญา มันมีมีทางเสียหายอะไรหรอกอันนี้เราเอาออกไม่ได้เราชอบมันอยู่เนี่ย ถ้าเสียงไม่ไพเราะเราก็ไม่ชอบมันใช่ไหมแต่เสียงดนตรีที่เราเราชอบมันเราก็ติดมันใช่ไหมมันเป็นอยู่อย่างเนี้ยถ้าหากว่าชอบไม่ชอบก็ไม่มีปัญหาอะไรอย่างนั้นไม่มีอะไร ครจะว่าดีว่าชั่วได้ก็ช่างมันที่ปล่อยแล้วนั้นเราพูดเอาถึงอันนั้น เราจะเอาเรื่องเรื่องที่มันสนุกสนานให้มาเป็นกรรมฐานของเรานั่นแน่มันก็เด่นเป็นการมาสุขานิการนิโยโคไม่รู้ตัวเห็นไหมอย่างนั้นเราก็ปฏิบัติเอาสุขดิ เมื่อเมื่อไม่มีรนตีมาเล่นนั่งก็ไม่ได้ใช่ไหม ไม่สบายใช่ไหม มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นดิอืม อนเขาเถียงเอาของเขาแล้วไหมขึ้นหลายนี่แหละมันเป็นเงี้ยอืม ก็เหมือนที่เราเรียกว่าเอ้ยมีเมียก็ดีแล้วมันทุกข์แล้วก็ระบายมันออกแล้วมันจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยอมันก็ถูกของผู้ตุชนนะแต่มันไม่ถูกของอริยชนนี่อารมณ์นี่ก็อย่างที่เราว่าให้อารมณ์หายใจขอบนั้งมันไม่ค่อยสบายหรือมั้งต้องเอาเสียงดนตรีไพเราะมาฟังสบาย ดับไปว่างตื่นไปว่างอย่างนั้น เดี๋ยอย่างนั้นมันสงบนอกเรื่องมัน อืม สงบนอกเรื่องมัน แต่ว่าไม่มีเสียงดนตรีแล้วมันก็วุ่นวาย นะอันนี้ก็ผลที่สุดให้ให้เอาไปพิจารณาเอง เนะถ้าชอบอย่างนั้นก็ได้จะปฏิบัติตามดนตรีก็ได้ um Well, there, I don't know if what you're what you're if you were asking how is it a distraction? Is that what you were saying, or why is it a distraction? Is it a distraction? Or, or, can it be helpful? Or can it be helpful? <coughs> um, well, the first thing when he you know you had doubts because he only said that much, and he said he went on to explain that uh, further. That just like a taking a glass and putting clear water in this glass and then putting oil in it as well that they can live, that they can stay in that class together, and uh, you know that that that, that you know just quite naturally they can they can sit in the class, but they don't flow together and come together. And in the same way, a one who is free, who is detached uh, from you know all the senses and things that, in the same way, can can live but not uh, flow in to it and and be be attached. And so then Paul brought up a thing because he doubted exactly what you were saying about in regards to music and all of these things. And uh, he was emphasizing that uh, you know that you have to look and investigate for yourself that like these type of things that uh, if you know you sit and you can sit and listen to nice music, to peaceful music, and uh, become very quiet and and calm, maybe through very spiritual music. Uh, but that when you come to sit uh, without the music, uh, what's that like? And are you you know, stirred up and, and agitated and, and you can't become peaceful without it, is that, you know, that's still the practice of, of, a, of a worldling, of an ordinary being, you know, a being that is still not freed them, themselves. And one who's freed themselves, it doesn't matter if they have, they have the music or not, it can be there or not be there, that, that there's detachment and that they no longer need these things. So you have to, to, uh, you know, if that's, if you use it in your practice or if, you know, you find it useful or whatever, that you know, he's, he's saying, and the last thing he said, well, whatever, you have to contemplate it for yourself. But he says if it's, you know, if you're still attached and clinging to it and you're, you know, you can't be peaceful or happy without it, he says then it's, you know, not a, obviously not a useful thing and something that, uh, that, uh, you know, that is, is just another distract form of distraction. And uh, just briefly, my own experience, I've had a chance to listen to music uh, a few times in Thailand and at the very beginning, the initial kind of thing was nice. Then all of a sudden, it was just like almost painful to have, like you had to go out and listen to it. You know, it was just like you already had the nice thing to listen to, but you had to kind of go out there and, and listen to this extra thing. It was like, like extra, I guess that's the best way to put it, in my, my personal experience. And that was you know, very kind of nice It was like extra. <laughs> An effort to, to listen to it was not necessary. วันนี้เรียกว่า ได้สร้างประโยชน์โดยสมบูรณ์ นะ วันนี้ได้ฟังธรรมะ แล้วก็ได้ทำจิตให้สงบเป็นสมาธิ แล้วก็มีข้อข้องใจสงสัย ก็มีพระสงฆ์นั่งอยู่ต่อหน้าพวกท่านทั้งหลายนี้ ก็ให้สงสัยถามปัญหาตามสบายตามความรู้ความเห็นโอกาสอย่างนี้หาในยาก อืม อีกต่อต่อไปนี่จะหาอย่างนี้ได้ยาก อันนี้ก็นับว่าเป็นโชคของเราท่านทั้งหลายแล้ว ที่ได้มาแก้ปัญหาข้อข้องใจของพวกเธอทั้งหลาย วันนี้ ก็นับว่าเป็นโชคอันยิ่งใหญ่ไพศาลต่อนนี้ไปก็จะหาโอกาสอย่างนี้ก็หาได้ยาก ฉะนั้นจึงจะมอบ ภาระธุระจิตที่การกระทำที่ได้ทำกรรมฐานวันนี้ ที่ได้พูดธรรมะในวันนี้ให้พวกท่านทั้งหลายฟังแล้วจงรับไปพิจารณาประพฤติปฏิบัติให้แยบคาย ถ้าความสงสัยเกิดขึ้น อย่ามองไปข้างนอก มองเข้ามาในตัวของเรานี่หา ในที่ดวงจิตของเจ้าของนี้ทั้งนั้น มันยุ่งอยู่ตรงนี้ มันจะสว่างอยู่ตรงนี้ มันมืดอยู่ตรงนี้ มันจะสว่างอยู่ตรงนี้ มันสกปรกอยู่ตรงนี้ มันจะสะอาดอยู่ตรงนี้ มันหลงอยู่ตรงนี้ มันจะรู้อยู่ตรงนี้ ท่านทั้งหลาย อย่าไปสงสัยอื่นไกลเลย ให้ปฏิบัติอย่างนี้ จะเกิดความสงบและจะเกิดปัญญา และให้ถามปัญหาในตัว พูดกันในจิตของเจ้าของตลอดเวลาด้วยปัญญา today having the opportunity to come here and for you to come and uh, offer, make the uh, meal offering to the monks and to be able to sit quietly uh, with us and listen to uh, our instruction and also to be able to ask questions and uh, uh, doubts and things that, that you have to be able to discuss this with us, he said, is a very fortunate and auspicious occasion and one that is indeed difficult to find and one that doesn't uh, happen uh, all that often. So that uh, all of the things that uh, we have talked about and done, he said that uh, having the opportunity to do that in front of the monks is is very useful. But now he wants each and every one of you to to investigate and to take it upon yourselves to reflect and to go and meditate on and contemplate those things uh, which he has said, and to look within yourselves. And when uh, doubts do arise in your practice, and when you have doubts and, and uncertainties, he says not to look to external sources, but to lead it inwards on yourself. And he says that knowledge, that understanding, that true seeing and knowing, and uh, all of this, he says, you're going to know, can see, and know for yourself, and that you can uh, overcome it, that you can remedy and make amends and appease all of that within yourself with your own wisdom. And he says that through doing the practice, so that uh, that's what he's encouraging each and every one of you to do, to take it upon yourselves to uh, investigate and to contemplate those things which he's entrusted to you and left with you and that we've talked about and discussed today. ชื่ออย่างนั้นคนนั้นเจ็ดคนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดคนใครใครผมพูดในในเทปนะครับพูดชื่ออย่างนั้นคนหนึ่งคนหนึ่งชื่อนั้นวัติกาผู้หญิงชื่อนั่นเจ็ดคน He wants me to รวมฟังธรรมวันนี้เจ็ดคน All of you that have come here to to listen and <laughs> and participate he'd like me to <laughs> record each and every one of your names so this is Ocean the owner of this uh, house is that right Ocean and Alan and Alex and Bob, and my Paul and uh, the other Paul and behind Paul is Kathleen. And do we ha- do we have any other ladies? And Robert, Robert's in doing dishes. Me. Oh, and who was here? ที่ที่เฉพาะอยู่เดียนี้นะมีมีแต่แคทลีนนะครับ บอกแล้วครับบอกแล้วจบแล้วเกือบจะจบแล้วนะครับวันนี้จบแค่นี้บอกต้ so that's the uh, end completion of this day มีวจิกาคนเดียวเนาะที่ที่มาฟังครับมีคนเดียวมีวจิกาคนเดียวอ่ะ And there's only one lady that was that stayed to listen, Kathleen. In my own practice, um, there's a sense of of, of, of being very much aware of, of, every, of the moment, being attentive to the breath or being attentive to the sensations arising and falling, whatever they are. And then sometimes I'll feel like I'm falling vacuum or um, all the little tiny, minute moments that are making up uh, a notable moment. Or like the, my mind will start cutting up sound or, or sensations into tiny little aspects of sensations. And I won't, it won't be a mind thought, it'll be just uh, almost like you're seeing it, you're feeling it, and everything becomes very minute, and I feel like I'm falling oh. into something. I get real scared. He wants you to come here, Paul. จะฝึกกราบให้ดีๆ mm. He wants to teach Paul how to how to the proper way to bow. Uh, that was just a part of it. Uh, and ideally up in your toe, up in your haunches. Can you sit up on your haunches? it up on your toes like this. That's right. That's right. Right at your chest, about right between your chest. Mm-hmm. And right to the forehead. Knee, knee, knee, knee. Then you take it up to your right, and then just.